บุ๊กทูหกสิบเจ็ดสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของสอง prisvojne zamjenice 2แว่นตา naočale เขาลืมแว่นตาของเขา On je zaboravio svoje naočale. เขาเอาแว่นตาของเขาไว้ที่ไหน Ma gdje su mu naočale? นาฬิกา Sat. นาฬิกาของเขาเสีย Njegov sat je pokvaren. นาฬิกาแขวนอยู่บนฝาห้อง Sat visi na zidu. หนังสือเดินทาง Pasoš. เขาทำหนังสือเดินทางของเขาหาย On je izgubio svoj pasoš. แล้วเขาเอาหนังสือเดินทางไว้ที่ไหน Gdzie je ostavio svoj pasoš? พวกเขา ของพวกเขา Oni njihovo เด็กๆหาพ่อแม่ของพวกเขาไม่พบ Djeca ne mogu naći svoje roditelje. แต่นั่น พ่อแม่ของพวกเขามาแล้ว ali eto dolaze njihovi roditelji คุณ ของคุณ vi vaše การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณมิลเลอร์ Kakvo je bilo vaše putovanje, gospodine Miller? ภรรยาของคุณอยู่ที่ไหนคุณมิลเลอร์คุณ ของคุณ Ви, ваше. การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณสมิธ Какво е било ваше путование, г о с п о д ь о ш м и สามีของคุณอยู่ที่ไหนคะคุณสมิธ Где e ваш муж, господжо Шмидт?